Ngit-ngit nga kaugmaon. Sayo pa sa buntag, tua na sa uma. Kuyog si Manoy, si Mama og si Papa. Pasan ang sarol, bukag og guna. Ang baol ti karon aron makapugas na. Kining among baol, bakilid kaayo. Maligid kong muagi, kabaw og kabayo. Duna kami tanom, balanghoy ug kamuti. May mga utanon, gay butig ug agbati. Maong kining among abot, kulang kaayo. Lisod yud kanunay ang among konsumo. Busa mo sideline na lang si mama paghabol. Si papa manguling, kamisad magpasuhol. Kun ang yutang kapatagan, wala lang unta ako pakupa. Sa dagkong agalong yutaan ug sa dagkong komprador borgi siya. Ang yutang kapatagan, mag unta ang tag-iyang kompleto sa abono, pestisidyo og traktora. Naghandom gyud ra baunta ko nga mo eskwela aron makamaong musulat og mubasa. Mubasa sa libro, musulat sa pisara. Mubalay og balak, nobela og kanta. Apan kining akong handom dili gyud madayon. Kung magpadayon kini nga sitwasyon. Barato ang atong produkto Mahal ang presyo sa palaliton. Ako mo dako, ngit-ngit ang kaugmaon. Busa kamong mga ginikanan, akong auhagon. Inyong pandayon, ang among kaugmaon. Kitang tanan mag-uuma, maghiusa magkatpon. Aron agraryong kausaban, ipasulong.